Bilježi ima muslim u svojoj izbirci vjerodostojnih hadisa od Ebu radi radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu wa sallam rekao. Rekao je uzvišeni Allah. Ja i radi «Kullukum dalam illa man hedejtuhu festehduni ehliki. O robovi moji, svi ste vi u zabludi, osim onoga koga ja uputim, pa tražit će od mene uputu, ja ću vas uzbuditi. Ja i valja, kullukum dža'i'un illa man at'amtuhu imuni uf'imkum, robovi moji, svi ste vi gladni osim onoga koga ja nahranim, pa tražit će od mene da vas nahranim, ja ću vas nahraniti. Ja vadi, kullukum arin ila men kesautumu, festek suni uksizmu. O robovi moji, svi ste vi nagli, goli, osim onoga koga ja odjenem, pa tražit će od mene da vas odjenem, ja ću vas odjeniti. Allah uzvišeni nas je nahranio prije nego što smo znali za sebe. Dao nam je hranu prije nego što smo spoznali da postoji. Odjenuo nas je isto tako prije nego što smo znali za sebe. Pa zašto? I odjedno će nas, iako ne tražimo od njega. Međutim, uzvišeni Allah želi od nas da pokažemo njemu da smo u potrebi za njega da iskažemo svoju poniznost, svoju potčinjenost njemu i da to stalno radimo. I sad provjeri sebe. Kad si, iako imaš šta da jedeš, rekao gospodaru moj hranu. Imaš šta da odjeneš, kad si rekao gospodaru moj, obuci A to je jedan od najvećih mladi tako i čovjek može reći, može žaliti. Zato dalje u ovom hadisu Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže o ljudi. Kada biste svi bili, prvi među vama do posljednjih među vama, imali srce najpobožnijeg čovjeka među vama, to ne bi povećalo ništa u mojoj vlasti. O robavi moji, kada biste svi bili, od prvog do posljednjeg, džini i ljudi. Imali srce najgoreg čovjeka među vama. To nimalo ne bi umadilo moju glas. O robovi moji, kada biste svi vi, i džini i ljudi, od prvog do posljednjeg, stali na jednu radu i svakom od vas zatražio od mene sve što želi i svakom od vas dao bih ono što tražiš, to ne bi umanilo ono što je kod mene, osim kao što umani igla kada se umočiš. To je uzvišeni gospodar koji od nas traži i želi da mu pokažemo podčinjenost i da znamo da mi njemu nismo potrebni, a on nama jeste i